chūtō jāvsaṁ chūhā ōhā imā hōnda nīnyā mānab kya shūrola nā chōmi tāñjī tāna māmbū pārola wala sir dur jamlan kurlo son tan san so ni khishi de gachi ti jala chige shani nyam jalo zeren den chuku nam san mosol jan til tronki tan ma ton den da dan ta de cha chu khang lar kir ge tin

shiri gu siri li chali shen ri zi yun lo nyan nam to kan je ta ta ti jin chin sem chin kin chi ng Rinda gurkha mila shang talalu, chichir tu chif kalpa chang mitu. Nyangin manda tata ngonsam ju, chila tsik chik kipi surta na. Dikir nambar manda maktopu, chizid payang yodo kwa me pam san dang de chan tu ni ta ti tan mo jar si na te me te ve so nam che var so te chir go do kwa me li sir mur do gunbo godkhwa me la shang thala tena chang che nyam bo ma tu tar ven mir mer ti ring na zam bo re ti tir wa kan da tal tam nam ta ng re de xa ga go pa me la shang tal lo da ke li ta lui la te go do kho me la bar da la do nasana sena lo paratarte yakyam ge sambon tololo sha tama lo khona japchum satta ta gelver kala nasim ki pata samme ali sam tololo sha ger no ge tsala satta tsna pa gozum chotte na la kan sigla so nyevum samme de dushin kum chukla kama xon rur ten xum xo, khaan la so pa, chur faan lingana sara paan tuloloo xo, sali dik la tu nga tharme de ling na sa pa to lo lo se pam ba je ta la ma chu sam ta wa to so nga lo nga lo si lo rāṁsīṁ khānā mātūr dhīk pārtīr pīṁ tani mujde la tam cha zon dekh se god kha mit pa ti ti ki dar ge da yon sa ta par shin ge lo jan ti ge wa shit pa tu bu ti te la tha to mo ge se wa ni nyon ni ga vi ji se yo ran na te yo sur na ma nyam ta to par kho te shir pa pa nam ta sur ti yi ge wa kaung zhe kang la yo ran go la me de shang chum chot sim ki de ni gūtun gāchiniṃ zāllāya rāṅgū mū gīpchū pūrphāṃ pāṃ gīvāpchū jan kīr chukchī vīśiṃ bāṭaṁ ātāṁ rāṭaṁ bāṭaṁ zāndiṃ pūrmāṭaṁ khūn bāṭaṁ dāṁ jītaliṃ caṁ pūrmāṭaṁ dāṁ dāṁ būṭaṁ jūdāṁ dūtpāṃ chūm samdāṁ nyār jīr gūmjāṃ chūlāṃ sūdāṁ gīvāṃ

hami der keda martan jara tela taksim kiver ko toma meni tarti var kurvanda nayin yinriran tela kyo akiver ko meni mar ke chavacha kirgana che tamir myo ting nar mar var chadama matang la yo der kida de tig tan ji bazi jand do parvat bu tsme ne tra zinoram tan tvornam mutaga jama malam jin chagsin rbutam mi parago tacha yelri kanchim jirtin kam na tamir pa ka chu yalla tu shi ni deva chand shin bar go ter janam to ni ta ta bar go yin ni pa me to tan la dan

ti ti ti zhen na shi pa ti shi wei jiang nim guo la zhe xiang zhe long tan tu pu le gu za tang jia qi chu tu ni rang ji de men jiang zhu le wei gu xian li zhe tang tu qin tē tāgā kāngā nīn kārā sāṅ chū chū tā tsū tō pā rā khu dzum chā lā tō pā mē pā yī mō nā kī sāṅ tāṅ khā lā dāna sāṅ lī rā vā sō tāṅ tī pō kō tā ngā tō tē tā khā nāṅ sū ndu mō chū tā rāṅ chō tō yī lā sō sāṅ jī lā wā tāṅ sīn lā dōṅ bā chūṅ chū tā Pūtāla tāṅ caṅlo caṅ rāyā vālā tāṅ urjīn yil Tulikī yāṅ kaṅ śīvā gyēr shēn yāsik tāṅ dhūna mā tāṅ Shak dhūr pañjūṅ śīvā gyāṅ chāla yāṅ chūt pār gyāṅ sūṅ chūt Wāṅ tāṅ tāṅ gāṅ zāṅ mūśa mīr tūrāṅ nī dī chīn jāṅ chati jānti raṭaṭparākho vikalp zāndayo vikalp yuṋ dhīvā cañca jagchīrti vikalpā tāṁ mīdāṁ ca vāmiṭ tāṁ 토바메 프란도 고 산디 시바 সিবা 갸톤 থু যাত টো 산디 গেত তাচে সান জি চাং গু তে ইয়োন দনা কো পা থাম চ দো চিউ দোম পা চাং খম কুন লি চান পর লানা মি দেরা চেন জে ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ rinchen navdan temki paki kur me to

rāpśaṁ rīñcīṁ nācū jālī kāṁ cintu tu lōṁśu tu caṁ bīṁ caṁ sūla chibu mū gu guṇḍu tu līṅcī chibu ngā chū tu mī caṁ tu tuṁ kāṁ tu tu mī chū tu chū na lakpa tu caṁ caṁ kata chalo atan mo tam chadale yot go go sig ja turu re don shu dem chot pa tan pa ta tan jo ven me de me kya chol pa la mu cho chot pa la shatāṁ jāṁ sāṁ ca lāṁ rāṁ mā sō tu parāṁ tu tsē rnyāṁ pa chū ca dhūk mūṁ tu tu tsē nā nā var chāṁ mū chāṁ tu tu tsē jī Te te te ya jam jam chitprakho, nam jiga kodokho me te jorakho, kalpa kangi yonka shima nida, nika varta tanda ni poti. Jal tu jari ya zik tamam dala sāṅdhī gucara kanni phagpāya khuāra sā gyāla pūshī shāra gyāla pūchī gyāla tāṁ chū

tūt pīṃ cū caṃ tam chū kañcāna xō, te nīv daka cē te wācī mātāra, yāṃ kaṃ mātē gāma tāṃ pa sāṃ zanata, vā mē dār dzōpa sāṃ Tevchana yasarapa tsetan sotnama tan yuntana yekhi yasaraja tanme paa, Churka nalantayi kodokhamida, tsetan yekhi khamidap chumrdanadi. Kanchi kiochka mtsan zintan baar, mungi likya namana mato paa, Mechatikam tsono lovchana tanbo son, dāng nī jī jīn cān cīn shīng cī lī wī jī gā tāng ār dī ngā 阿瓦布达那苏哈，昆丘桑拉香赞那罗，南无曼子格里，南米子格里，南无阿达玛格里苏哈，昆丘桑拉香赞那罗，南无曼子格里，南米子格里，南无阿达玛格里苏哈，昆丘桑拉香赞那罗，南无曼子格里，南米子格里。 nāmo tāṁ ākhare sūhāp choti yalvā Ṭhīpchī gōṁ sūnī sūlā jīharāṁ dākki tīkṣaṁ gākṣa pākhun chokṣaṁ lāṁ udakkar jilāhaṁ ngīrācchū, dhūni ma ho ngum tsar san di na wam ta yi ta yi su cho wa ti si chen la ngum Tēr ār tīnīr nāṁ tē jālam tēr tāṁ tāyā āvā sū, kāṁ 그동안만의 장한 다르시느고